Turn to page 18 and follow the column with the vowels. בחור, רחמים, רחובות, בהיר, צורך, לחם, מלחמה, חורף. Now follow the unvocalized column. בחור, רחמים, רחובות, בהיר, צורך, לחם. מלחמה. חורף. Drill 4, תרגיל ד' Listen and repeat. הקשב וחזור. פתוחה. פקידים. פראים פנינים בדיקה בטוחה בריאות ברירה בלי בגדים, פלוגה, פרטים, Listen again. Follow the unvoweled column. פתוחה, פקידים, פראים, פנינים. בדיקה. בטוחה. בריאות. ברירה. בלי. בגדים. פלוגה פרטים